kiel melodioi efficas en la corpo. Musico vere tushas nin. L'austudajo el Japanio, kelkai melodioi vere trafas nervon en la corpo, sen depende de la individua gusto pri musico. Malsamai melodioi al parolas crome malsamain regionoin en la corpo. Exemple, certain organoin. Musico ne estas io, kio ni audas nur per niai oreloi. Oni sentas gin en la tuta corpo. Ien tio, kio estas musico, diras esploristo de la Universitato de Tokio. Cun sia te amo, cae esploristoi de la Universitato de Hiroshima, li prilumigis kiel regionoi en la corpo, cae ancau organoi, reagas pri certai melodioi. La studajo estis publicigita en faca periodajo. La teamoi electis octcent naudec canzonoin e la usonai furor listoi, cae starigis oc sequenzoin, kiwi sia vice consistis el quar accordoi. Grava differenziga etso estis, che ciu sequenzo estis malsama en la sinsequo de la accordoi. Exemple estis foie tre surprise, audi ciui accordoi sequis unu post la alia, ce aliae sequenzoi tiu sinsequo estis pli logica. Oni audigis la malongain melodioin al quincent dudec sep partoprenantoi. Post tio, ili devis endesegni sur schemo de corpo, kiel ili estis sentintai la musicon, cae jeciu fortezzo. Crome, la test personoi attribuis el listo de electeblezoi siain quin plei in reagoin al ciu son sequenzo, cae ili indicis je kiu grado ili estis sentintai la musicon agrabla au malagrabla. El la respondoe, la esploristai teamoi starigis por ciu melodio propran corpo mapon. La melodioi estis sentatai en certai regionoi, en la ventro, en la cerbo, cae circau la coro. A parte fortai cae agrablai estis la sentoi en la ventro, se ciui quar accordoi havas certan logican sinsequon. Alia dirite, tre antausentebla melodio iniziatis la testantoi positiva in sentoin, exemple malchargigion, contentetson, cae sentoin de tranquillezzo. Se la lasta el la quar accordoi iom extervicigis, tiam tion sentis la test personoi lau proprae indicoi circau la coro, ciel cefe agrablan cor batadon. Alie statis la afero ce sequenzoi, cies accordoi, simple dirite, ne congruis tiom. Ili estigis sentoin de confusigio cae timo, cae estis sentatai de la testantoi cefe en la capo. Tiu esplorado montras mal malvaste ligita estas musico cun nia corpo. La resultoi povus contribui por apliki gin por la malconstruado de stresso cae por acceli la psican sanon, diras la japana sciencisto. Li tamen limigas, che la resultoi basigas sur subjektiva percepto kai individua prescribo de sentoi en sequa pascho la esplorista ite amoi volas an ka mesuri corpain reagoin, exemple modifigio de la corpa tado ti ui tiam estu comparatai cum la prescriboi de la test personoi